alaihi vseleme, ko zaboravi namaz, neka ga klanja kada se sjeti, nema mu iskupine osim toga. Protom je poučio, proučio ajet, obavi namaz kada me se sjetiš, a doćemo do samog ajeta i značina a u verziji kod muslima kaže se ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti, to je iskupina. Ko će mi kazati kakva je razlika između muslimove i Buharine i druge muslimove verzije hadisa? Ha? Prespava, bravo. Došla gdje? Kod? Kod muslima. Kod Buharije kaže ko zaboravi. A kod muslima je došla ko i prespava. I to je još jedno dodatno ovaj uh, odnosno još jedan dodati razlog zbog koga čovjek može šta naklanjati namaz. Jer smo prošli put govorili da namazi koje je čovjek šta propustao, da se ti namazi ne mogu naklanjati. Gotovo je. Šta je prošlo namjerno što je čovjek propustao znajući da je vakat i ne želi da klanja dok ne prođe, znači treba da učinite obu iskreno za zbog tog znači gnusnog čina, da mu se pokaje i treba da znači čini što više dobrih dijela prvenstveno na fila. Znači na fila namaza, tako da, inša Allah, htjela da na sudnjem danu na fila dođu na mjesto čega? Propušteni farzo. Iako smo kazali da veliki dio uleme smatra da to treba sve nakleniti, da je to stav džumhura uleme da kažu šta? Svaki namaz treba nakleniti. I o tome smo govorili posebno, stoga u ovome predavanju nećemo se docati tog pitanja, pošto smo prošlo predavanje, uzelo nam je sve, znači kompletno predavanje smo posvetili, znači propisu propuštenih namaza namjerno, jeli? i iznošenju argumenata jedne i druge strane. Enes ibn Malik, o njemu smo govorili više puta u poglavlju Tabeta smo počeli. Spomnjali smo, znači, to je sluga poslanika, sallallahu alaihi sallame, njegov otac zvao se kako? Ha? Malik. A majka? U Musulejmi. U Musulejmi je bila žena onda nakon toga čija? Talhina. I njihova ona lijepa priča, jel? Ovaj, te, te žene ovaj, Bojazne, koja je, znači, ona je prvo, ona je prvo Ebu Talha prevela da primi islam. Kazala mu, on došao da je prosi, kaže Ebu Talha, čovjek kao ti ne može biti vraćen, ali ti si mušrik, moraš. Pa je primio islam zbog, primio islam, ćemo kazati zbog nje, primio islam, pa je to, kaže učenjaci, nismo nikada čuli da je, kaže, uh, Sabit el Bunani, prenoseći od Denesa, kaže, nismo nikada čuli da je ovaj, Sabit je naj, najpovjedljiviji ravija kada je u pitanju Enes ibn Malik, kao što je Nafija od Omera i kao što je Alkame od koga? Od Ibn Mesauda, bravo. Znači, kaže, nismo nikada vidjeli ženu da je imala ljepši mehr od koga? Od Umu Znači, mehr je islam, kaže, la elu gajra. Nećete, kaže, ne tražimo tebe ništa drugo. Primi islam, ne tražimo od tebe ništa drugo. Pa je primio islam radijallahu ta'ala anhu ardahu i dobio ženu dženetliku i dobio šta? Nešto što je vrijednije. Sohbet. Islam svakako, ali sohbet dobio da bude šta? Ashab, jel braće, koliko je zlo za čovjeka da živi u vrijeme poslanika, sasvim nije primio islam. Ti jesi, izgubio si džennet, to svakako, to je belaj. Međutim, ti si izgubio to, znači da budeš zapisan na svijetlim stranicama, znači historije i, i ovaj da budeš u društvu sa poslanikom sa osrme i da budeš znači spominjan po dobru do sudnjega dana. A, a ova ovaj žena znači Umu ona je znači inšala teala kako je jel, zbog općih argumenata o kojima se spominje da je okulen vaga Allahum husna. A značenje hadisa jeste da je obaveza čovjeku da naklanja namaz koga je propuštao ili propustio a, iz razloga što je zaboravio ili prespavao, čak i nakon isteka čega? Vremena tog nama, jer namaz ima svoje prvo i posljednje vrijeme. I mora se klanjati u tom vremenu. Ali šarija dozvoljava u određenim slučajima da se klanja kao u ovom slučaju i recimo kao za putnika, kada može jeli, da pomiri jedno namasko vrijeme u drugo. I to klanjanje je naklanjavanje, kod sve uleme. Znači, naklanjavanje znači namaz. Kaže Kurtubi u svome dijelu El Mufhim, to je komentar muslimog sahih. I govorili smo više puta da to nije Kurtubi a, Mufesir, Ebu Abdillah, ovo je Ebu Abbas, muhaddis, poznati, kaže, iako su jedan i drugog kog mezheba. Malikijskog Kurtuba, današnji šta? Znači, bili su i današnje Španije, jel tako? To je, to je bio Ibn Hazm, on im je bio jedina konkurencija. Ibn Hazm i bio je naš, znači, našao se, zatkao se tamo u predijelu gdje je bio sve malikijski mezheb ali je kosti vadio Malikijama. Nekada sa pravom, nekada bez prava, ali bio je, znači, ovaj, on je bio opasna konkurencija. Kaže, neki su kazali iznimno da ako žena, e, da, oprostite, ako čovjek prespava više od pet namaza, da ne treba naklanjavati. Mi smo govorili ovaj a, spominjali smo znači prošli put, ali nismo ulazili, nego bio nam je cilj znači, da govorimo o čemu? O namazima koji se propušte namjerno. Ovdje je čovjek zaboravio šta? Prespavao namaz. Ima neku u cugu kad zaspe, ne diraj ga. Desetak sati, dvanest, on to sve lako znači ovaj, prebrodi i to kod njega nije sporno. Ujutro znači da, da sjedi i po noći, cijelu noć, ujutro kad zaspe na saboh, ako je kraći dan, leti, gore ovi što naše žive na sjeveru, oni klanjaju sabah do pola devet ujutro a mi je u tri. E, bio sam u tri sam sata klanio akšam. Možeš zamisliti kakav je to dan. Znači šest, sa, šest i pol sati imaš faktički dana. Čovjek kako to prespava, sve tako. I ustane kod jednog dijela učenjaka, ali je to iznimno mišljenje, kažu šta, nema, nema naklanjanja zato što je popustio više od pet namaza. Zašto nema? Kažu zato što je čovjek, ovo je svakako pogrešno. koliko god čovjek namaza da prespavao, kada bi dva dana spavao, duže je to naklanja. A ovaj, Kažu zato što je to opterećenje čovjeku. Do pet namaza, šta? Nije opterećenje. Preko pet je već opterećenje, kažu, i gdje je opterećenje to spada. No međutim, oni su onda učinili šta? Kažu, kako žena koja ima ciklus ne naklanjava šta? Namaz. Zato što je to šta? Opterećenje, pa ne naklanjava namaze. Onda kažemo, u redu, ako je tako, onda znači žena koja bi imala ciklus manje od pet namaza, ona bi morala šta? Jer to nije šta? goba više. A to nije niko od me rekao, nikada. Tako da je to mišljenje neispravno. Bez obzira koliko čovjek namaza da prespava 1, 2, 3, 5, 10 ili više, jeli? ili da čovjek zaboravi, da kažemo dva dana čovjek zaboravio da klanja, jeli? Možete misliti ovaj čovjek zaboravio dva dana da klanja i sjetio se. Ima takvi koji zaborave po par godina, zaborave jel da klanjaju. Pa nije ispravno praviti kijas žene koja ima ciklus na onoga koji je prespavao. Zašto? Zato što žena koja ima ciklus, to nije u njenoj ruci, to Allah propisao. Emrun ketebehullahu ala benati adem, kako kaže poslanik ozem od je mu na leji. Allah to propisao kćerkama Ademovim, svim. A čovjek koji je prespavao, je li on malo bio nemaran? Pa jeste, bar 10%. A, 10% zbi. Ili si kasno legao pa nismo ga usti ili nisi sebi navio sat, ili postoji nekakav razlog, postoji do tebe bar malo krivice. Ako žene koja ima ciklus nema šta? Apsolutno nikako. To je Allah propisao tako i mora li žena to dobijati? Mora. A je li Allah propisao da se prespava namaz? I da čovjek zaboravlja, da ne vodi brigo tome? Nije. Pa znači to se vodi šta? Do čovjeka. I zaista čovjek koji znači daje težinu namazu, teško može, može se desiti naravno, ali svakako teško. Lakše se desiti da šta? Da prespava, nego da da zaboravi, jel tako? Jer vjernik je znači svoj život programirao, uvijek kažeš između podne i kindije će to, između kindije i akšama će to. Pa ti znači namazi nekako programiraju tvoj dan. La kefarate leha illa zalik. Nema iskupine tom namazu osim to. Šta to? Ha? Bravo. Da ga klanja kada se ne naklanja, naklanja. može ga naklanjati, ujutro se sjetio, može ga naklanjati onda u jedan. Jel u redu? Ne, nego ispravno je kazati da ga klanja kada se sjeti. To je iskupina. Jer ako bi ga klanjao nakon toga, sjetio se da na namaz, neka je, ja ću pola, popiću kahu, pojdi doručkovati, pa ću malo porazgovarati sa Hanumom. Pa do podne, kad klanjam u 11 ću klanjati, a sjetio sam se 8, nisi, nisi ispunio ništa. Tada biva čovjek šta? Griješan. Za prvo imaš opravdanje, zato više nemaš opravdanje. To nakon toga što si čekao, jel tako? Čovjek se probudi, sunce izišlo. Kaže, svakako je sunce izišlo. Još ću od dva sata uspavati, pa ću onda klanjati. Za ta dva sahta je griješ. To je više nije klanjanje, znači opravdanje ima tamo gdje je zaboravio, a ovo je nakon toga svojom voljom učinio. Dakle, nemaju iskupine tom namazu, osim da ga klanja u vremenu kada se šta? Sjeti. Iz ovoga zaključujemo, nema mu iskupine osim to da nije dužan da nahrani siromaha za to. Da nije dužan da dade sadaku, da nije dužan da posti. Jel u redu? Kako zaključujemo? Nema iskupnosti to. Znači kada to uradi, jel se desila iskupina? Znači ne mora ništa više pored toga raditi. Ne mi čovjek kazao ja sam prespavao namaz, na ću ja još usto šest ili deset siromasa na svaki slučaj. Znači post dva dana, ne ništa. Klanjaj ga u vremenu kada se sjetio i ništa više, jer to se zaključuje iz konteksta, iz konteksta hadisa. Isto tako zaključujemo iz konteksta hadisa da nije dovoljna samo oba. Jer u redu, nije dovoljno samo kazati firli ja rabo oprosti mi i ajmo dalje, čekamo podne, prošao sama. Ne, nego ga moraš šta? Moraš ga znači, moraš ga naklanjati onako kako je propisan. Došlo je u hadisu, kod Buharije, kod muslima u jednoj verziji, kaže se, a, u hadisu u kome se navodi da je poslanica sam prespavao sabah. Fema eqadahum illa harru šems. Nije ih probudilo ništa do vrelina, znači sunca. Upeklo je sunce tako da ih je šta? probudila, znači ta žega. I ovome je dokaz, odnosno razlog, zašto je poslanik, ovaj, poslanik je rekao, nakon toga pomjerite se na drugo mjesto, ovdje su zanoćili, ovdje je zanoćio šeitan. Pa su ga klanjali na drugo mjesto. Jesu ga klanjali odmah kada su se sjetili? Ha? Nisu. Pomjerili se dok, pazite to je karavana dok je vojska digla se, probudila i sunce, žega, idimo, dižimo se, pripremajte sve na deve, pa se pomirila na drugom mjestu. To je prošlo vremena. Nisu oklanjali odmah zato što je postojala šerijetska zapreka, a to je ono o čemu nas je obavijestio poslanica, sam na tom mjestu što je bilo da je tu zanoćio šeitan, pa na tom mjestu znači ne treba klanjati. Zašto? Zato što je tu poravi šeitan. Jer klanjate u stajama od deva, a je klanjate u stajama od, ovaca. E? Zašto? Zato što, zato što je deva stvorena od šeitana. Kako je došlo u hadisu. I deva je šeitanska, ova, ova životinja. Nikad ne znaš kako će postupiti. Jako nezgodna i, i ovaj opasna životinja. Pa je zbog toga znači bilo zabranjeno što da se klanja na tom mjestu. Pa se pomirio poslanik sa i klanjao na drugom. I to je glavni i osnovni razlog zašto se poslanik sa osvijem pomirio. Neka ulema je pokušala da spomene druge razloge. To je spomenuo Sahibul Kabes ovaj komentar na Malikovu muetu, to je Ibnu El Arabi, Ebu Bekri Ibnu El Arabi, spominjao je znači u svome komentaru na, na Malikovu muvetu razloge zašto. Pa kaže, jedan od razloga jeste to što je poslanik Salosaleme čekao objavu u tom periodu da vidi šta kako da postupi. On kaže, on je prespavao, ustao, sad ne zna kako da postupi. To se prvi put desilo, pa je krenuo dok ne dobije objavu, pa je nakon toga klanjao. No međutim, to nije ispravno. Jer hadis jasno kaže šta? Pomjerit se, idemo na drugo mjesto, tu je noćenje. Znači, poslanik zna šta treba raditi i zašto neće tu da klanja. Uprotivno bi klanjao šta? Na tom mjestu. ne kažu, pomjerio se je poslanik sa od neprijatelja. Tu je bio neprijatelj, to je bilo, je tako, ovaj, bitke. Kaže, pomjerio se je, znači, da bi našao ljepše mjesto gdje može biti oprezniji da šta? Da obavi namaz, dobro. Mi postavljamo pitanje i pitamo. Ako je poslanik sam zanoćio tu, šta mu je bilo da, opasnije da zanoći na takvom mjestu ili da klanja? No, zanoći, ti ga zanoćiš, jel, svi su zaspali, niko ništa ne zna. Mi kažemo, oduzeli se, jel tako, probudo i sunce. Znači, bilo mi je opasnije šta da zanoće tu nego da klanju. Pa ni taj razlog, znači, nije, nije, znači, nije validan. Isto tako kažu Pomjerio je poslanik sa svem vojsku, ljude, sve, da se svi razbude, da ne bi jeli, iz, iz, ono, iz postelje u namaz. Jel tako? Nego da krenu, da malo putuju, pa da se razbude i da onda šta? Klanjaju. To ima svoje mjesto, no međutim nije ispravno. Jer je dužnost da ga čovjek klanja šta? Odmah, a dovoljno je čovjek jel, da se umije, naravno da se, ovaj, da se, jel, da se, da se tako razbude. Došlo je, kako kaže Ibn Hajar u Ivajetu kod muslima, da je poslanik rekao, ovo je mjesto gdje su bili šeitani. A u drugoj predaji se kaže maknite se sa mjesta na kome vas je pogodio gaflet. Nemar. Maknite se sa toga mjesta. Znači, pogledajte kako rivajeti jedni druge tumače, jedni druge tefsire, znači i dobija se znači prava slika ovaj šta se hadisom znači htjelo kazati. Pa ovim hadisom se znači pobija mišljenje onih koji kažu da poslanik sa osam nije klanjao u tom vremenu, znate zašto? Kažu, zato što je to bilo vrijeme kerahijeta. Bilo vrijeme pokućeno za se klanja namaz. Kažu, zato nije klanjao. Što je opet neispravno. Opet kontekst ga hadisa pobija. kako, hadis, kako ćemo hadisom pobiti da nije ostavio namaz zbog vremena u kome je zabranjeno klanjanje? Šta je sunce bilo? Kaže, probudla i sunčeva žega. Može li sunce samo kad iziđe malo probudite odmah žega? Ne, nego kada oskoči, znači dva, tri, četiri koplja, znači prošlo je tu, Allah zna koliko može i sahat vremena, koliko je vremena prošlo, Allah zna. Znači, dok je probudla sunčeva žega, znači nije više bilo šta. Vrijeme kerahijeta zabrane. Jel u redu? Pogledaj znači kako, subhanallah, kako je poslanik, jedan hadis kaže i ne može doći da čovjek stane da kaže Jesu su šta je poslanik htio svojim kazati. Jasno ko dan i znači može se jednostavno pobiti ovaj mišljenje, odnosno potvrditi na osnovu hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Pa ovaj, došlo je, kaže, hatta darebet humu šems, kaže, dok i nije udarilo sunce. Prije da je probudio šta sunčeva, sad je sunce udarilo, znači udare, kada, kada sunce daje te udare i tu toplotu? U vremenu duha, nije više na nakon izlaska, nego treba znači sunce da, kao što nema snage poslije kindije da udari čovjeka ta toplota, tamo pred akšem, tako nema vremena šta ni odmah poslije, nema mogućnost poslije čega? Sabaha, nego je to znači ovaj, bilo u vremenu kada je sunce već podmaklo jeli, od horizonta. Ovdje se kaže da je u hadisu poslanik naredio da se klanja taj namaz odmah. Neka olema kaže, taj namaz je vađib klanjati odmah onome koje je ostavio namaz namjerno, a mustahab onome koga ostavi i zaborava ili ga prespava. I zaborava ili ga prespava. No, međutim, ovo nije ispravno. Opet, opet ćemo iz hadisa uzeti dokaz da to nije ispravno. Kako? Poslanik Salasen kaže u hadisu, ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja šta? kada se sjeti. Ovo kada se sjeti je vezano za nešto. Zašto je vezano? Za onoga ko je prespava. ja sam hadis? Ko zaboravi ili prespava, neka klanja namaz kada se sjeti. Znači ova riječ kada se sjeti je vezana za dvojicu ljudi, dvije vrste, dvije skupine ljudi, a to je ko prespava i ko zaboravi. E sad ti na osnovu toga analogno onome ko prespava i zaboravi, doveo si čovjeka koji je namjerno propustio namaz. Pa kada čovjek prespava i zaboravi, to je kao da nema razuma, je tako? Pa si uzeo čovjeka koji zna i koji je svjestan i kaže, neću da klanjam, nek zalazi sunce, neću. I onda činiš analogiju. To je neispravna analogija. Analogija mora biti šta povezano? Mora biti, znači ta ilna mora biti ista. Zbog čega se određena stvar brane? Zašto smo mi zabranili ovaj rakiju ili viski, a nemamo argumenta? Zato što šta? Opija a to što ima svojstvo pijanja. pa analogija kad se čini mora se znači šta činiti analogija, da bude sa svi, i to smo govorili prošli put na predavanju, jel tako? Kad smo govorili da se ne može, znači, oni, jel olema koja kaže da je dužan čovjek da naklanja, koji namjerno ostavi namaze, uzimaju hadis Enesa kao šta? Argument. Da to hadis Enesa, kaže, ko prespava, zaboravi. Kaže, ako onaj ko prespava i zaboravi mora da naklanja, pa onaj ko je namjerno ostavio, on je preči da no, međutim, to je ta analogija se razlikuje, jer ovaj je, ovaj griješnik namjerno ostavio i neće sobom, dok li ovaj što je prespavao, takav slučaj nije sa njim. Neka je u nama govorila, znači, kao što smo spominjali, da znači da čovjek nije dužan da to odmah naklanja zato što poslanik nije klanjao na tom mjestu. No međutim kažemo neće klanjati na čovjek na tom mjestu ako ima šta? Širijetsko opravdanje. Šta ti je širijetsko opravdanje? Ti si na jednom mjestu zaspao. I kada se probudio, vidio da si na namazno. Međutim, to mjesto je krizno po tebe. Nekakvo mjesto, nekakva oblast gdje postoji mogućnost da ti neko nekakav zulum učini, drumski razbojnici, ovo, ono, i ti se moraš tog mjesta pomjeriti. To je šerijatski razlog i nisi dužan da ga, kao što je poslanik odgodio zbog širijetskog razloga. međutim, čovjek koji se probudi u svojoj kući, siguran i zdrav, ovaj, ovaj, i ovaj, mora znači obaviti namaz odmah na istom mjestu. Dobro. Mi kažemo čovjek koji zaboravi namaze, mora ih klanjati kako? Po redoslijedu, jel tako? Mora klanjati namaze po redoslijedu. Prespavao je podne i kindiju i I došla jacija. Mora naklanjati podne, pa i kindiju, pa akša, po redoslijedu. No međutim, čovjek prespavao akša I došao, došlo vrijeme jacije i on došao u džamiju. I stao iza imama. Imam, kaže, Allahu akbar. Allahu akbar. Ušao u jaci. I onda se sjeti da nije klanio akšan. Nijet može li mijenjati? Ne može. Ne može nije nijet, mislim na fars. Sa jacije na akšan. O tome smo govorili u prvom našem hadisu. Prije ravnih šest i po godina. Jel u redu? 2004. na ljetu kad smo počeli komentar ove knjige, govorili smo znači, o tom hadisu. Ja se ne da se toga sjećam. Govorili smo šta? Da nije dozvoljeno mijenjati nijet sa više, na, sa nižeg na više i nije dozvoljeno sa istog na isto kada je u pitanju farz. Ako su ta smo spominjali, znači razilaženje. U svakom slučaju, ovdje ne može promijeniti. Ali ako klanja jaciju, pa onda akšam nije klanjao šta? Po redu. Tu se nama braće razišla. Jer neki pravi razliku i mama i muktedije i čovjeka koji klanje zasebno. U svakom slučaju, ovaj, imam sananije, govorio pa kaže, ako čovjek koji je ušao u namaz sjeti se da nije klanjao taj namaz, dužan je, kaže, da prekine Zašto je dužan da prekine? Dužan je da prekine sa dvije strane. Pazite. Dužan je da prekine ta namaz sa dvije strane i da nije ti šta namaz koji je propustao. Zbog čega je dužan da prekine? Zbog to ne, što zbog nije to? Zbog redosleda i druga stvar, neka ga klanja kada se sjeti. E, znači, dužan je da ga odmah klanja to, Jel ga klanja u tom momentu? Nije, on je zaposlen sa drugim namazima. Jacija ima vremena dok, dokle? Do ponoći, je li tako? Ili kod velikog dijela Leme do Sabaha, nije bitno. Do, ispravno je do ponoći da... Znači, on nije uradio dvije, znači on nije ovaj, nije, nema redoslijeda u tom slučaju i nije postupio pa hadisu neka ga klanja šta? On, pa, pa kaže treba ga prekinuti i nijetiti ovaj. E sad kako će on nijeti akšem za hođe koji klanja jaciju? To je pitanje opet oko koga su Lema, braće, jako puno razišla. Znači, ovaj, ispravno je da pusti hođu da završi prvi rekiat. To je naj, naj, najsigurniji. Pusti hođu da završi prvi rekat i onda šta? Priključi se. Onda ima tri rekata, bez obzira što nisu, što nisu one tešehudi, što nisu u redu. Tešehudi nisu uvijek da budu u redu. Čovjek može klanjati namaze sa, sa, sa više tešehuda nego što ima. Je tako? Ispominjali smo znači primjer za to. tako? Kako će Akšan klanjati sa četiri tešehuda? A ima dva. Dođeš iza imama, imam, kaže se mi Allahu limen hamide na drugom rekatu. I ode na sežu, ti sa njim sjediš, pa se on digne na treći i opet on sjedi na zadnjem četvrtom i ti se digneš nakon njegovog selama. Koji je to tvoj rekat? Drugi. Drugi. Tebi se prizna samo njegov treći. Ti nisi stigao na drugi. Jel tako? Ti stigao na tešehud, ali nije prije toga rekat priznat. Pa je to tvoj, šta? Drugi. Pa poslije drugog ti sjedneš. A koji ti je tešehud? Treći. Prvi. Treći. I opet se digneš šta na? Koji rekat? Na treći i ponovo sjedneš Imaš, braćo, poslije svakog, šta, rekata imaš tešehud. Ali si imao i prije prvog. Jel u redu? Jel ti kad si došao na drugi i kad si rekao Allahu Ekber, taj te rekat nije priznat. Jel u redu? Nije priznat, ali si imao šta? Tešehud. I opet je namaz ispravan. Znači nije to sporno. Tako pusti ga da prođe. Ovaj, to je, možda bi to bilo najsigurnije. U svakom slučaju, a, pogledajte znači koliko je Ulema Subhanala razmišljala znači o ovaj, o situacijama znači koje se mogu dešavati tako da nisu znači ostavili to Molim? Koga će? Kaže selamu alaikum wa rahmetullah, selamu alaikum i stane i pusti ga da završi rekat E, pa prekine namaz svakako, pa ne može ništa, ne vidimo, on je, on počeo sa nijetom jacije, ne može okrenuti nijet. On mora prekinuti namaz, mora izaći iz namaza, pusti ga rekiat i nastavi sa njim šta? Nastavi sa njim akšan za njega je on on klanje jaci. Riječ poslanika sam kada se sjeti. Kada se sjeti. U ovome, ovim riječima, kada se sjeti da klanja namaz, šta? Kada se sjeti. Pa dobro, zalazi sunce. Smijemo to klanjati. Poslanik kaže šta? Kada se sjeti. Da, smijem klanjati. Kada u bilo koje vrijeme. Kada bude, nema veze, smijem klanjati kada se sjetim. I ome je dokaz džumhuru Leme, ovaj, kažemo pod navodnim znacima, protiv Ebu Hanife. nije to, jeli, rivalstvo nikako, ali protiv, znači, džumhuru Leme kažu, nama je ovo dokaz o Ebu Hanife, da čovjek koji se sjeti namaza u zabranjenom vremenu mora ga šta? Klanjati u tom vaktu. Ebu Hanife kaže ne. Neće ga klanjati u tom vaktu. No međutim, ispravno je da ovdje ima sebeb. A sebeb je šta? Da si se sjetio tog namaza koji je ostao. I ta, taj te, znači, sebe, to sjećanje obavezuje da klanjaš taj namaz. Dobro, imamo hadis, Ebu Hanifa kaže ne, ima hadis, nema namaza poslije sabaha dok ne iziđe sunce i poslije ikindije dok ne zađe sunce. Kaže, nema u vremenu zabrane, nema čega, namaza. No, međutim, to je opći hadis, odnosi se znači da čovjek klanja u tom vremenu šta? Na filu? Da klanja na filu u tom vremenu? Hoću da klanjam dva rekata na file. Ha, ne, na filu nemoj u tom vremenu klanjati. Iako, kažem, ima razilaže opet ono po pitanju namaza koji imaju povod, e, pitanje poslije Kindije kada se klanja, ispravno je tek kada sunce pođe mijenjati boju, tako je došlo nekim hadisma, ili kod Ebu Jale i drugi, i bilo živno hazim od Alije, radi Allah, od i od da su, da su klanjali poslije Kindije, ovaj, da su klanjali poslije Kindije, prije nego što sunce promijeni boju. Pa ispravno znači da kada pođe mijenjati boju iz one jarko žute u crvenkastu da popusta, znači, onda, onda je zabranjeno klanjanje. Jer to je vrijeme, znači, kada su se ljudi klanjali suncu. Pa je ispravno da je ovaj namaz opći, a namaz koji govori o naklanjavanju je šta? Poseban. A daje se prednost posebnom nad općem. Kaže potom, wa salate li zikri i kada me se sjetiš namaz obavi. Vidjet ćemo voli zikri, sjećanje, šta to znači kod uleme. Ovim, braćo, ajetom, dobro me slušajte, ulema je dokazala da je šerijat ljudi prije nas, šerijat poslanika prije nas, da je naš šerijat. Obavi namaz kada me se sjetiš. Kako ćemo ovim ajetom dokazati da je šerijat poslanika prije nas nama šerijat? Aha, bravo, bravo, bravo profesor. Hajde, pojasni samo. Pa rekao si, rekao si vezano za Musa, ale i selam. Šta znači? Ajet je objavljen kome? O kome nam govori ajet? O poslanicima pro Musa'u, ale i selam. Prije nas nam govori ajet. O inne saate tu nekjadu uhfiha, ali za kulu nefsim bima te hrda su da neka name najumnome od tebe. Kako ide ovaj? Gdje je ajet? Uglavnom, na početku je odmah sure, s druge strane sure, paha. U aqimi salate li zikri i obavi namaz kada me se sjetiš. Musa'u a.s. i poslanik je dokazivao naklanjavanje namaza koji se zaboravi ili prespava čime? Ajetom koji je objavljen poslanicima prije nas. E, iz tog, s te strane, znači ulema prilazi šta i uzimaju? Uzimaju taj propis. Znači, s ove strane uzimaju propis da je znači šerijat poslanika prije nas, da je to šerijat, da je to šerijat isto nama. Po pitanju ovoga, e, znači ovo razilaženje braćo je među lemom poznato. Mi imamo kada je u pitanju vijesti u leme, e, vijesti poslanika prije nas ili propisi, imamo tri vrste. Imamo prvo, ono što smo saznali putem našeg šerijata, da je bio njihov šerijat i to naš šerijat potvrdio. Imamo drugo, ono što smo saznali putem našeg šerijata, da je bio njihov šarijet, a nije naš. Pa je to šerijet negirao. I imamo treću vrstu, ono što smo saznali od njih da je njihov šerijet. A naš šarijet o tome ništa nije kazao, ni potvrdio, ni negirao. Pa prva stvar je nas, naš šarijet po konsensusu A koja je to stvar? Ono što je naš šarijet potvrdio da je bio njihov šarijet i traži ga od nas. Jel u redu? Šta? Kao na primjer šta? Molim? Post dana Ašure. Jest, Znači oni su postili dan, dan Ašure, pa je poslanik rekao šta? Mi smo preći post. Znači, bio njihov šarijet i nakon toga došao nama šarijet i naredio, bravo. To je znači jedan od, znači, a, oketebna alehim ene nefse bi nefs. I mi smo im propisali, njima, Benu Israilu, da ide duša za dušu. Pisa, sosjeta. Je to kod nas u našem šarijetu? Ne, svakako. Znači, to stvari koje... Stvari o kome nas je obavijestio naš šerijet, znači i negirao istinitost njihovih tvrdnji, laži koje su iznosili, jeli? To je šta? Šerijet negirao. I treća stvar koju je šerijet prešutao. Ova druga stvar nije, jer je šerijet to negirao, to nije naš šerijet. Ali treća stvar gdje je šerijet prešutao, tu se ulema razilazi. Većina uleme kaže šta da je taj šerijet, šerijet nama. Šta je naš šerijet prešutao, kaže to je šerijat nama. Neki kažu nije, ali džumbur je na tome da jeste. U svakom slučaju, ovo je po pitanju, znači šerijata onih prije nas. Imamo, kad smo, kad smo braći govorili o priči paluta i džaluta, pravili smo jedan uvodni dio propisi čega? Israelijata, bravo. I govorili smo, znači, o tome poglavlju, uzeli smo cijelo predavanje vezano za propisi Israelijata. Tako da nećemo ponavljati sada primjere koje smo nam odli tamo. Nemamo potrebe, jer vi to Vidim da ste ili zapamtili, ili ćete ponovno poslušati, uglavnom prisutno je. O ekim salate li zikri i obavljaj namaz kada me se sjetiš. Ovo li zikri, to je od, od glagola zekara, jezikuru, znači sjetiti se. Šta znači? Kaže muđahid, obavljaj namaz da mi me se sjetio o namazu. Pa se tumačenje. Mi smo kazali, obavi namaz kada me se sjetiš. Muđahid to tumači, obavi namaz da bi me se sjećao u njemu. A, kaže, Ennehaj, a Ibrahim obavi namaz kada me se sjetiš i kada sjetiš moju naredbu, znači na nama, za namaz nakon što si prespavao jeli, ili zaboravio. Neki kažu, to znači da, da nemoj da se sjećaš u namazu nikoga osim mene. Obavi namaz i ne sjećaj se u namazu nikoga osim mene. Znači da bude samo radi stvoritelja Tabarake Oteana. Neki kažu, obavi namaz i zahvale što si me se sjetio. I kažu, obavi namaz da bih te ja spominjao po dobru. Da bih ja roba spominjao po dobru. Je tako? I to znači ovaj tumačenja ovoga ajeta. U svakom slučaju mi prevodimo obavi namaz kada me se sjetiš. Ovim hadisom se dokaziva a, gdje smo kazali la kefarete leha ila darike. Nema iskupine osim to da čovjek koji umre a ostane pri njemu namaz da naklanjam, da neće niko za njega naklanjavati. Kako to dokazujemo hadisom? Ha? Molim? Nikad bi to smontirali, sve vaše ste mi kazali, jedno možda bi ovaj... Ha? Braćo, ja, ja sam ovdje spomenuo na početku. Nema iskupine osim to. Koja je iskupina za taj namaz? Klanjanje, da ga naklanja. To je iskupina. A je li ga on naklanjao? To što ga neko naklanjava, za njega treba šta? Treba dozvolu da neko naklanjava, kao što treba da neko napusti na tebe. Kada je poslanik sa osaname, men mate u alehi saum same anhu valijuhu, ko umre, a ima dužan post, da posti, će za njega njegov šta? Staratelj, onaj ko je ostao iza njega ili njegov nasljednik, nije bitno ko je. Neko će klanjati, znači neko će posti za njega. Ali to je za post. No, međutim, to isto nemamo šta za, za namaz, nemamo toga. Iako ako posta razilaženje, je to post koji je post Nedra i zavjeta ili je to post čega? Vađiba od Ramazana i to je veliko razilaženje među lemom. U svakom slučaju nije bitno, ovaj kada kažemo ovaj ovdje nema iskupine osim to, znači da nakon njegove smrti ne može niko klanjati za njega. Jer to nije iskupina je da ga klanja ko? On da ga klanja. Jeste. Neka lema kaže to se misli on da klanja šta? za života ako se sjeti. Ali ako umre, onda više ne vrijedi to za njega, nego vrijedi šta? Kao za post. No međutim, ima jedan hadis koji spominje, kaže se La yusalli ehaduna nehad. Neće klanjati niko ni za koga. Tako ima hadis koji nigdje nema lanca prenosivaca. Kaže imame i Garib, la asla lehu, nema lanca. I šeha Albani kaže da nigdje ne može naći njegovog lanca prenosivaca. Navodi se od Ibnu Omara, kao riječ Ibnu Omara, sa daif senedom. Ali riječ poslanika sa u tom kontekstu ne postoji. Ali koliko se sjećam, braćo, da je ulema složna, koliko se sjećam, e, ovaj, nisam to provjeravao, da je ulema složna konsensus pravnika da ne može klanjati niko ni za koga za vrijeme njegovog života. To svakako. Znači, babo ti živ, ne može... To kad umre nakon toga, mislim da je opet tu veliki broj uleme, znači da nema klanjanja, niko ni za koga da ne može klanjati. I prošle su generacije kroz istoriju, ne znam da je iko klanjao za nekoga. Da je iko klanjao, znači, za nekoga. Kažu, dobro, kako će, koji kažu da, da, da može klanjati nakon smrti njegove, kako kažu, to je ovaj ibadet koji je kao e, post. Je li post tjelesni ibadet ili je materijalni? Tjelesni. Zekijat je kakav ibadet? Materijalni. Namaz je kakav ibadet? Tjelesni. A hađ materijalni tjelesni hađ je spojio jedno i drugo. Zato neka ulema kažu posebna odlika hađa jeste to što je spojio dvije vrste ibadeta. I tjelesni i materijalni. Jer ne može znači niko bez tog ovaj ili ta većina ljudi ne može znači trebamo za eh, ovaj za to znači trebamo jednu jedna i druga stvar. Kod imama Šafije je poznato mišljenje da se naklanjavaju i sunneti ako se ostavi. Čovjek ako ostavi sunnet i došao od poslanika, znate hadisu Seleme, da je poslanik naklanjao poslije uh, Hindije namaza podnevske sunnete i znate hadis da je poslanik osam vidio čovjeka da klanja poslije sabaha dva rekiata, pa kaže to sabah četiri rekiata, kaže nisam klanjao sunnete pa ih naklanjao. Ovaj, ali ovo je opet u vaktu, ovo je bilo u vremenu, znači, ali je klanjao poslanik sa osam podnevske sunnete, mimo znači njihovog vremena nije ostavio. Ovdje imamo, braćo, jednu, jedan, jednu problematiku kako pomiriti hadis ovaj, da je poslanik sasvim prespavao sa hadisom u kome Resulullah s.a.v. kaže inne ajni ili ajneje tenaman Ola je namu kalbi, moje oči spavaju, ali srce ne spava. Srce poslanika sam ne spava. Kako je onda mogao prespavati namaz? Jel da, da je tu jer ako je srce, srce je to znači koje je vezano šta? Šta kaže poslanik? Kalbu mu alekun fil Njegovo srce okačeno gdje? U džami. Nije rekao okom okačeno u džami, nego je šta? Okačeno srce. Pa, a je oči spavaju, srce šta? Ne spa. Pa je srce to znači koje je čovjeka šta? Podsjeća, znači njegov iman na namaz. Kako onda poslanik sam mogao prispavati namaz? To moramo u vrstu treće mišljenje. To moramo uvrstiti treće mišljenje. Da, da bi se nama doka, Može biti kao u namazu, da je poslanik sam zaboravio, da bi se pokazalo kako se postupiti nakon toga. Ulema je dala ovdje dva odgovora. Jedni kažu prvo poslanik, sam njegovo srce nije uglavnom spavalo, ali ponekad se desilo da zaspe. Pa se desilo to vrijeme šta? Da je zaspao u tom vremenu. No, međutim, ovo mišljenje je daiv. Slabo. Nije jako. I imamo drugo mišljenje da je ovaj oko odgovorno za san. Jer čovjek spava, tako kad zatvori oči, onda znamo da spava. Pa je taj san bio vezan za oči, a srce je bilo vezano za ovaj e, stvari, znači koje su druge prirode mimo znači sna. Pa nije to bila stvar od srca, nego je bila stvar od čega? Od očiju, jer je poslanik sam se spavao kao i drugi ljudi. Samo što mu nije srce spavalo. Što ne znači, znači da ga je moralo srce, nužno znači da je moralo rezultirati to što srce ne spava, da on šta, da se on sjeti namaz. To je bilo prije toga, a to da je uzvišen Allah svakako htio sve što se je desilo, bilo Allahom odredbom da bi uzeli pouke iz e, postupaka poslanika, sallallahu alaihi sallam. I bileži, bileži imam El Džauzekani, kaže se braćo El Džauzekani i kaže se El Džauzeđani. Ima pet, šest različitih mišljenja po pitanju imena ovoga alima. U svakom slučaju ima svoju knjigu koja se zove El Mauduat, lažni hadisi, danas je štampano u dva toma. On je spomenuo hadis ovaj, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, od Ata ibn raha od Džabira, kaže, došao je čovjek poslanik, slavim kaže, Allahu poslaniče, ja sam, kaže, ostavio, kaže, namaz. Ostavio sam namaz. Pa mu kaže poslanica, naklanjaj ono što se ostavio. Kaže, kako da klanjam? Kaže, klanjaj sa svakim namazom namaz. Kaže, kako da klanjam? prije ili poslije. Znači, klanjaš, ostavio si deset namaza i klanjaš podne. S tim podne moraš klanjati šta? Još jedno podne. Kaže, kako da klanjam prije ili poslije? Kaže, ne, već prije. Prvo klanjaš onaj što si propustio, pa onda ovaj što dolazi, jel tako? No, međutim, moj ovaj hadis je, braćo, baltil, Neispravan je hadis, znači, kako kažu islamski učenjaci, i nema nego samo ovu verziju hadisa i on je, i on je neispravan i ne može se znači raditi po njemu, iako je jedan dio uleme prihvatio rad po njemu, ali kažemo to je razlika između jeli, ono što su govorili muhaddisi koji su provjeravali znači predaje i između jeli, fakiha koji su uzimali u nekim slučajevima znači ili u velikom broju slučajeva nije bilo te preciznosti u provjeravanju predaje koja je bila kod koga? Kod muhaddisa, jel tako? Kako kaže imam Zehebi, wa eju hajin fi hadisin, ihteleta fihi sahihuhu biwahi, wa anta la tufellih, wa la an Kaže, kakva je korist od hadisa a, u kome se pomiješali slabi i, slabi i vjerodostojni hadisi, a kaže ti ne provjeravaš kakvi su jedni, a kakvi su jeli, drugi. Ovo je bilo nešto o hadisu. أنسى